بسم الله الرحمن الرحيم وعلى رسولنا محمد على آله وأصحابه أجمعين يا أيها الرحمكم الله قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم la ajidannakum wala in kafartum inna adzabil lasadid qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma buitstu li utamima makarimal akhlak amma ba'du para hadirin anu kusim kuring dihormat dulur-dulur segama -dulur dimuli Allah ngo bahasa sun Puja sarang puji ura-ura utan kehadirt Allah subhanahu Wa ta'ala anu kalawanrahhmat sarang karunianana Alhamdulillah simkuring tiasa patepung laung sareng masyarakat kesasholawatmi Wasallam para hadirin satu acaan simpuring cummaita priyogi dijelaskan helak yen simkuringmah Kang Ibing lain Kyai sanes ulama lain ajengan sanes Ustad anu hadir di Diage pada terang tekun telewi Kang Ibing mah ngansaukur Bodor pelawak seniman artis yang bintang filmkunannyauh ayeuna sok terjun karena bidang dakwah ada bisa aya menyangka merunwe sok dakwah dabalanna masren Masya Allah salahkah cimpuing mah tefungsi masren boro-boro tahun-tahun bulan-bulan minggu-minggu jadi ulah kaget namun eke si ceram ahna pasti bakal loba salahtahba salah tong bicara reka anu salahlah lain Ka Ibing kaj ku nusa jelas anu mangilnya anu mangilnya hobodor dari titah ceramah agamalah mau ditanyakan nahuh makaan dibayar tapi soksanajanbar simkuring ka boga Harpan utamana kera diaadi para pemuda orang diehara panaman tepira sujoing bariri suganing timul kereetabing Bodorng bisa hendakwahpiraku ke bisa je tekabita taha sahanunya hongke mubalik besar siga aagim siga kiai haji jainuddin mj insyaallah lahir tiba bos tecukup amin dakudu diajar masing amin aminan ge ai marabok mah moal jadi siana bejaan we tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok ieu tuh ieu keur adi-adi budak ngora Ibing menganyurkan lain pupujiannya sok dia lajar agama moraa nama Ustad seeur Kyai seeur pasantren ayaah Bapak ulama seeur sok dia lajar lain nanaon bisika duung tak arahana bukan ibingnya dalam mencaakan simpuling bahwa lamasantren aya jadi Kyai me nama yang diajar agamate gestste kaburu pebaliut waktu najengangan beas tak sok dilajar agama Sin jero tapi ulah poho dialajar ilmu pengetahuan daya zaman kemajuan bisi tinggalin sok dilajar politik sosial ekonomi teknik diajar tapi agama sok dilajar bahasa Arab bahasa Alquran tapi ulah pohok dia lajar bahasa Inggris Praanncis Jerman Jepang dan kemajuan di tinggal lantaran fungsi ngalaman hiji kejadian an pohok umur saya ingat hiji mangsa sibing dipentak ceramah ngadadak di Australia di Harpun mahasiswa University of New South Wales Sydney anu hadirna bangsa Profesor Doktor di Ken mahasiswa salyan muslim teh anu non-muslim loba maha ceramah di Australia lamun tebelul bahasa Inggris sabab diberi ceramah ke bahasa Sunnah sarrwajeng Hayamnyarita Harpun soal masing-masing tay Harta ceramah na dada aspira je singkat ukur ngabahas teh al-fatihah yang Eta kita tamat. Tapi ayah jika jadian kena mua poho. Saya ingat nerangkan Al-Fatihah. Maka bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah the compassionate the merciful. Alhamdulillah hirabbil alamin. Pray belong to Allah the Lord of the creation. Ar-Rahmanir Rahim the compassionate the merciful. Malik Yaumidin, the king of judgment day. Ia kana budu wa ia kana stain. You long be wasi, when to you long be pray for help. Ihdina syiratul mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ke samatinya, ayah profesor bule, ceri. Lamun cek bahasa Inggris nama, lewe. Tenaun, atau ni pabaliut, di. Eh? barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh al-fatihah eta ge teu tamat tapi aya hiji kajadian tanu moal poho saya ingat nerangkeun al-fatihah make bahasa inggris Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah the compassionate the merciful Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pray belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahman, Ar-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumidin, the king of judgment day. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. You long be worship and to you long be pray for help. Ihdina syiratul mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ke samatinya, ayah profesor bule, cerit. mence bahasa Inggris nama leweh barang beres eteta si Profesor boleh nyamurkan kasihsimpuring Pak nanyakan namunnda bahasa sudah mau pertanyaan kira-kira Lur naon dibaca kokyun tadi ceing alfatah itu ku naon endah pisan saya mau yakineta lain menang jelemah jawab Kang Ibing memang lain menang jelemah itu makakala Allah firman Allah Umul kitab panjang pertanyaaneta Profesor tung tununangan hiji pertanyaan akhir nama Ching dulur bejaan kumaha carana lamunsimpuring Hayai asyub Islam Allahakbar Profesor U Australiali asub Islamlah mata dijar kamudak orang Pak jar ilmu pengetahuan teh lainnya jauhan karena agama tapi lebih yakinbing me yakin karena Islam lain cek ajenganai lain ah. menangangan serangan Pak saya mau yakin saya yakin yakinnya contoh tekur jauh lepat surat Yunus ayat 20 lkaangan salahzubilji Wa mayy Riju haya Minal mayiti Waukriju mayita minal Wa mayju haya Minal mayiti Allah ngaluarkan anu hirup tinnupae Wauju mayita Minalkhayi ngaluarkan anupaeh tin hirup ngaluarkanu hirup tinnupae anuppae tinnu hirup ditanyakan kukag ibing ka bapakajengan ka bapak Kyai cek bayayi eke jaga di airat. mana ge kiamat anumarate di udang-udang Gende tuing jelas anu hirup Pikal keluar tin Pa tapi si Ibing lain biji mangsa di leweng Pak Pak Kyaike jaga di akhirat dimana ge kiamat anumaraawate di hudang-hudang Gen tukening jelas anu hirup Pikal luararten tinpa cekajngan geura dia di barudak ngora sok dia lajar diajar diajar diajar diajar diajar diajar ulah mamabokan lah bisi bisi eh, nyinggung-nyinggung seutik bisi aya nu sok marabok di nu sok selebor Kang Ibing mah beda jeung Bapak Kiai jeung Bapak Polisi beda Eh Bapak Polisi mah anak muda jangan mabok itu melanggar hukum heuh geus nyaho jawab Bapak Kiai barudak ngora ulah sok mabok eta teh haram sumuhun terang lain gitudak ngorah bisirek mabokmahuruut ajengan kobo budak ngorah arek mabok he juta kudu itu eta ajenganana mubingian ah, tang jawab tanggung jawab bisirek selebo rek mabok tang jawab asal syarat nahiji tongkapanggil Jelemah nganacak itu matak lamun rek mabok neangan imah kosong kunci sorangan ceuk si ibing meunang mabok tong ka paing ku jelema oh jelema eueuh nginum we awas tong ka paing ku jelema nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain jelema ka panggih kene entong sia ngabejaan we kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci ceuk si ibing meunang mabok meunang Ohma Allah oh, minum memang minum tanya hela dilemah lain lain monyetok monyet man monyet ulangle lamon hayang mabok entong melipe beK ganya minuman keras entong kasep lebar duit hayang hayangting ngabok mangke bubaran tidak pengajian ia praktek entahi hayang mabok Hato tekul dulu bat setengah emer ke Insyaallah mabok diboos eh, takal di bajuan <laughs> bener dia mau taat pisan karena peraturan ke karakter di bajuan <laughs> dibaku <laughs> Nah ada tadi bajuan yang mau proteshati orang bajuan keborn Hai itu pohode jadi nguruskan tangka atau Hai ayena orang ngumpul de dia ngaium teh dinerraraga sakur binikma nikah na neng lilik Sulistanawati sacep Muhammad Latik Sumantri Oh yo orang darwa kedayana mudah-mudahan neng lilis saep platif rumah tangga na sing Guntu raut nya sing lambat lambbut terrang ibu lambat rambut lambat lambbut teh Ari lambbut teh lemes na beteng urang Surlama la nyeri beteng teh Turos lambbut Ari lambat Hartina lila jadi lambat lambbut teh sing lila di Luhur gotteng akan baik keuringtah Kerlilis nenglilisscepk latif ya di doakan lilis jeng latif pamajikan jeng salaki Dina rumah tanggamah wdu juga leweng jeng mau lilis pamajikan Dina rumah tanggamah kudu jadi leweng latif salaki carooge kudu jadi mau jadi maumaha lain Hartina latif Puduga kawururan Uma peti lain tiga mau teh raja hutan satu galak nu paling diifikasiun tapi sakit raja hutan sakit galak na mau lamun manggi bahaya mua kammana lumpat namu aman pasti kalau takduk itu aya menga ke nenglis sebagai istri didoakan bukan Ibing mudah-mudahan lilis jadi aww jadio bukanlis sing jadi a HD anis gelis ceksaha gelis mah kubu cek ajaran Islam pula gelis cek jelemah dan gelis sele gelis sekurang bobos cantang tuh gelis sekurang India gelis sekurang India buat goreng sekurang Amerika gelis Sekurang Amerika buat sekurang Jepang manggoreng patutibingkungali diji majalah potret ratu kecantikan negro tanya berarti ngahina siaka orang Negro mata disebut ratu kecantikan ge cenah di negara omah pangelis na roba pemuda negro mukaidaan tapi barang digali potret na Masya Allah sibing mah diberregebulant naun gelis na ce negro Ari nu mah nugelis mah kudu cek ajaran Islam AwW nu hukumha nugelis cek ajaran Islam nu HD awasngis gampang tapi. un Niaiai man suruka ija absurdauka ais muhamah pikar sepen lamun ditempo taat lamun di Parentah pusalaki jeung bisa najjaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keuhma ngansak itu kita Sok esok ke mangga mangga, mangga saya pun lah sok. Sok saya pun lah sok, sok tenang lah. Lamun di tempo, tayu mata neng neng lilis ibu ece wa. Sok esok ke mangga mangga, mangga saya pun lah sok. Sok saya pun lah sok, sok tenang lah. Lamun di tempo, tayu mata neng neng lilis Ibu wa Ari A muslimahmah kudu ngagelis lain ula namun aya ajang nyebatkan kaumu ngagelis salah kudu ngagelis ngarah resepon anu nempok sah an nemponona salahki Ari ayaah nama ditah AwW tegas ngagelis pipi diemppul Halis di mehongan. biwir di beman arah resep punemppok sah baturW layar tancap reka onangan arelin ka kota ngagelis arah resep punemppok sah batur tapi diima Harpun salaki dandanan Masya Allah isukisbuk dialia ke ka kutanglada dah dika itu kaliwah Sakinah hariwadah lahiriya Bapak ningali ibu ibu ningali ba ningali lahiriyah nah Bapak ningali ibu aduh resep ningali biwirna resep ningalibuna resep ningali kulitna ibu gitu Ka Bapak Aduh ningali resep ningali pumisna resep ningalina Mawadah lahiriya udah kajiandobetanmakon Mawadah lahiriya tapi mu ngaana lahiriya bisa robah kunaon robah naku umur kumuker bisa robah buuk mutadina gomplok beki kolot beki curiwis Dila-lila turunhu juga anak manu kulit nutadina kenceng beki kolotting rawoodlalala juga dok dok atas kacayaan. Quran tadi di mana mawadah guys robah ulah kaget lalaki mah sokpinah nempok mawadah sejen lain ceksi ibing soka pan diisyaratkan ajaran agamalinsikhawati dijadikan lalakimah cinta jeng syahwatww tuhbu matat ngamel malah ibunya kudu syukur Alhamdulillah Nuhun guststiing sa a normal kene titan menang ningali nugelis menang sakali eta mati Allah anu kadwa katilut tong diturut eta di setan lalaki sekali nuis mahuhis eh, Allahakbar menang tan kadu menang mah di mana imah nanya eh tan bahayamah Dimana mawadah gesroba supaya salaki tepinah gewat gantian purohmahmukanya lamun geska kalian mukanya ah catat mual aya lalaki nyeleweng tipe majikan anak mual lencek patuh Tabing Kang Ibingmah juga ko ge bintang film Pak? lamunker syuting film ibueta ngaran awewe Masya Allah timiti anuken kamu ayaah rob bo kasih jujurlah tapi jadinya ayaah Romah tipe majikan anumnal ah siap bogo kaing peweing terboga duit aing terbogaitmahcanang tuh siadaken rasta ingat kepamajikan teboga duit yang menganyukan rokok kawarung balik Dei kaimah ah siap Bogo kaining tersehat Aing tersehat magring mencantang sudai ngurus pemajikan masuk angin nge memangrokken balik De Kaimah salah sahji ciri namunun lalaki geskatalianku Rohma dimana-mana lalaki mah siun kupamajikan anak sok tanyaken kajjunkumimi sega galanganhui lahun kupamajikanlah mata turutan tah latif lilis rumah tangga mah jiga kang ibing 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan alhamdulillah sare ge patongong-tongong kang ibing nongongan lalangit pamajikan nongongan dipan tah geus budak matong seuri mah kapikir sia tah patongong-tongong <laughs> panurang teh tuh kekara kapikir eh heueuh uh, nya cenah Hai tuh menyenangkan bila dipandang tak kemudian anuka2 AwW anuhaema taat lamun di Parentahpussalaki asal Parentahnya tidak melanggar ajaran agama Islam hari melanggar ajaran agama mau lah neng neng jadi pemajikan akan akan rekpindah agama wayah nawek neng kudumilu entong Innadina Indallahhi Islamanya naga meno paling di periodho Sisi Allah adalah Islam Kang Ibing menyeibut kitaonak me juuri dibita keweian pindah monong Islam yang paling benarjakok tebalik itukan taat namun dientah biasanya ada yang ne lilis saya platip Ari awewek anyar panganten mah taat wae kasallaki ndak anyar pangantencingis pengnyakan siapa tua deregde bari oggowanting saya ambilin rokok duuggu bernyampur kehendak anyar kene enke anakgusgenp mimiti siman tangungcingmatakaken rokkote natuk pokot kuri nyebut na kokot hiih cokote ko soangan <laughs> nya pananten maukomo kebobogohan malah robban itu mereka olehlek lalaki so kebobogohan masa becajeng kabogo aya yang hitut gedepet-emppet ditahan daerahke anak genap dihajatah si ubarnya dibuntu gitu tak tak mau di partah nukati ti lu AwW Nuhaemah bisa ngajaga ngaran je kahormatan salaki kom lamun kewuma sabab ngaran salaki soka bawa ku pamajikan Ayayo lilis nikah jeng lattip tong kaget kamu diserebut na ibu lattip lattip bager lilis cerewet ke bawaeta lattip cerewet pisan ibueta saha eta ibu lattipnya ho Ibu lattip. latif bag lilispeddit anggrek ba menipedit pisan ibu Ibu la tuh latif Insya Allah mama malistur mengala Bapaklislisgu tuh bisa ngajaga ngaranjeng kehormatan salaki mata kuduapik pamajikanmah jadidi urangmah kadang-kadang sok salah rong cerewet ke bawaeta la cerewet pisan ibu saheta ibu la ibu latif latif pagar lilispedit anggrek ba bawa meni penit pisan ibu saheta ibu latip tuh la Insya Allah mama mawak kalilis su batur teh mengalak ba sah eteta lilis ah makampa lilistif tuh bisa ngajaga ngaranjeng kehormatan salaki mata kuduapik pemajikan mah da umah kadang-kadang sok salah sibing jadi ketua RT pamajikan nama pemajikan nama pemajikan si Ibing we di orang mah lain Kang Ibing jadi ketua RTeta pemajikan disebut nah Ibu RT meni asal luwih RT tibatan RTeta pemajikan nepi kacap Oke di bawah lu pemajikan ehtan salah gala dicaritaken tatangany imah lotteng sayangmong tatanga ganti tak ganti mobil CRT nyararita nu paling hebatK nya nyicilnyicil ayaah tatanga anyar ibu-ibu anyar pina gelis kugelis na diaromamokuncu resepnyabu eten anyar pindah mengelis aknya meiga putringan jakalnyatahtina kunaon kitu ari pamajikanna geulis ari salakina meuni jiga perah bedog har aisia padahal teteh wailul likuli humazati lumaja cilaka jelema nu sok moyok jeung ngomongkeun batur cilaka bu matak lamun rek ngomongkeun batur inget kana ceramah si ibing ditahan we geus aya naon euceu mm, geus ngadengekeun ceramah si Ibing ayeuna balik ti dieu gresok tarohan si Ibing diarumungkeun ucu ti kadeukeutan mah jiga monyet paduli teuing tuh bisa menjaga nama dan kehormatan suami hade yeuh ya, neng lilis ibu ece peraturan islam peraturan ajaran islam keur awewe mah keras kade neng lilis yeuh ya. Contoh layah luana rozulun bi imroaitin illa wama akhoju mahrum temenang awewe paduduaan jeng lalaki lamun tedi barengan tedi kawal ku mahrum mahrum ten haram dikawin lancek haram dikawin aki bapak aki pokonan haram dikawin jadi temenang awewe paduduaan jeng lalaki ta kecuali dikawal kunu tadi Kangbingo malam inggu kebogo doaan menangbing tong jawab menang asal guys baroga STTB surat tanda- tamat pebogohan ti Hargus ditekanbobo di kamarnggalapajung pulah selesai la lain muhgri mata ibu menjaduh anak AwW diperan pulalaki Tong Sina didianp perrduaan Bu bisa asup angin Quan angin anateya nga galaksa pelendung kabur reknaon Tu malah cek ajaran Islam nahaan takkalaman ni idni adzwaji Temenang awewen noga sepoga salalaki diajak ngobrol kulalaki sejen tanpa idini tikinnyahota. diajak ngobrol kuma umpamanak lattip berya dimah lilis sorangan jawal ayah semah lalaki punnten Bu gupi palatip aya tuh ayakluslawniktulingi antosan dari disuguhan dari diajak ngobrol doaan saya lagila monng tapi kan Ibing sobat salaki di kantor bebaturan bahla tatanga deket urusannya catat laun setan untukp jadi nukatilu jadi tak penyelewenngan kejaan malah cek ajaran Islam namun awW nuugamoga salaki ini ning Imah tanpa idinnti salaina yang eta awewet dimurkai Allah je dikutuku malaikat sanchan balikli Kaimah jeung dihampurapusalakinah mata ibu neng neng lilis lamunreit ningal ke imah bebe kasalaki wayah na ajaran Islam menta izin menta izinmah gampang pis poon P2 poi namun perlu pis minggu paminggu harusrapeka pengajian lamun cebapa juai mait Bapak-mana pad pejabat saat menyamper tong ini ajaran Islaming ajaran Islam men keras gituwTang lalaki mau balik puting bebas balik ini jam sa menang namun lain di kekang dilindungi dijaga lantaran awWk mah maha catat internet berlian mah besi beda besi jeung berlianuge berlian Madina Lomari di kunci keluar negesa waktu-waktu lanttara naon mahaletik sebera juta hargaa turun besitara di apik-apik taiwa di pasar Lowak dita rukun sisi jalan kehujanan Kapanasan Taihyangan katabrak Peot Bengo di kilo besi hay yang jelas besi tasi ibing ter bapak-bapak besi ungku mata ajaran Islam mepakaian a sepeda ibu ditutup mengotiung nggak ngojibab lantaran aun maaf Anya zaman kemajuan derdang danang Di koraningan lain maju isia balik dari ke zaman jahiliyah hati-hati nah ke istri awasliszam hakon alal marati zauziha wewenang paling gede KwW nugus rumah tangga nyata salakinanwenangkalalaki lain pamaji kanana tapi in Ayena lilis nikahng latif wewenang paling gede Madina lengan lat lilis ku diwa pin ke Acehan kalau luar negeri kalau tuh bisaang wewenang paling gede salaki tapi lalaki tak si Ibing umur genap 32 tahun pernah lain dipamajikan diungsa ngatian nikah guys kawin guys rumah tangga pamajikan Tasa kawasa nepi kalau mensa rek merah duit kandungna Kudu susu tan Daunku pamajikan Eeta Nusalah gelis neng lamun salaki urang rek-rek kanu jadi inung nah ngabejaan mereka ngibing mah entong dicare miskin mereka in mereka inung satu juta digenttosan 100 juta Allah arojak pemberiki maugapa sabalik na pelit kan jadi inum nyeri HN inum Doaka salaki salaragamajikan ancurbean biarkan de mereka inmah Moal kabales jasa inung ku 100 miliar. Moal. Ha? Sok, kajeun, kajeun. Tah, ye, keur pangatan isin 1 juta digentosan 100 juta Allah arrojak pemberi rezeki mau apa? Sabalikna pelit kana jadi inung, nyeri hateun hate inung, doraka salaki, salaki doraka mah pamajikan ngemilu ancur ngabejaan we. Biarkan dek mereka inung mah. Moal kabales jasa inung ku 100 miliar. Moal. Ha? Sok, kajeun, kajeun. kajeun. tak y ke pengatan istri enak kepangatan nalaki meragancana terengga sana. Kercepplatif awas Arijalu Kowana alanisha lalaki mah paming binti awewe. ngaranna pemimpin rekletik regedek bakkali pena tanggung jawab di airat anu dipimpinankabeh pemimpin mah Bapak RT Bapak RK Bapak RW Bapak Lurah Bapak Camat Bapak menteri KB bakal pen tanggung jawab malammunsibing jadi ketua RTw jaga di at kitanya He eh, Ibing bener maneh bereta ketua RT Suumuhun Rusa jadi pemimpin masyarakat RT Ruos kunaon pemuda di RT maneh lobakkaneh Nuabok rekumasi bin tong jawab kenapa wa mauinggatkah dia majalmasun jadi pamimpi teh muafa boro-boro napi kaya serangan pajar gagabatuaranian Paingan Umar binin Khatta begitu kapilih jantan khalifah khalifah Bapak Raja Preiden namungara Republika begitu kapili jantan khalifah ngecellak tenci sosa baring nga doa ya Allah mu Abbis sing kiaat nampi ia musibah tuh musibah di urangma lain kapili jadi RTG nangkapp wayang belegute Aaisyah merupakan tegura <laughs> tentanggung jawab <clears throat> batu lain-lain ceramah sifat tukur <laughs> Ayena ce platif begitu nikah and langsung jadi pemimpin keluarga ku malam menjaga ditanya dia herak helatif bener lilis pemajikan aninsumuhun rumah saat menjadi pamimpin sumhun kunaun lilis jeung anak anchan salat Re rumah ataung jawab powernya kadek mata kecep platif Kang Mami HP sebagai kepala keluarga yang pamajikan anak yaga untuk tetap abimu salat adegan salat salat salat salat salat salat salat salat salat lamun sibing ceramah masalah- salat pasti dibahasting lantaran Rena naon kan Ibingmah ceramah dihajatgah terus terangesok bunga paccampurjung hariwam bunga nahring hadir menipin lainganggut lain layar tancap lain bayang golek billa cara masih Ibing bisa pen bunga cirina umat Islam cinta akan ajaran agamana ngansok diteruskan ke hariwang hariwangon ce masih salat subuh berjamaah di masjid ngansajarung di Bandung itu mepak eneh Pak di Bandung dia tapi yakinda apa ceramah diterangkan hati-hati Bu Pak y ciri-cirina zaman teh zaman Edan tiba lagi menceramah diterangkan zaman Edan itu percaya zaman Edan sok sakaksi malam salahsa malam jumaah bulan mulut bulan Rajab kuburan karmat pinulut tinggal loler hari masjid kosong garreok y jelemah Quan are kekarunya kumaha dabang sain na la bu bersok singali behar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tere ay me mah kopi pahit kopi pahit cemah aying diberre kopi wa mama bisa he Sibuka karunya kamdi guru-guru nga raok Ibing orang mulai minta kuburannyhun ke maka Allah. hanya sekedar perantara namun maka perantara atau juga jual beli tanah Geningikan Ibing la menghadap kejabat jelemah pentingtara bisa langsung kuduka keamanan kasatpamkedduuka sekretaris kuduka wakilna ke jelemah aduhmah adik cek ajaran Islam jelelmamahkah tejang um te penekhiung tebodas tedekok tenongong jabri kepitak sarwak KB yang dinilai anu dipunten mah ama perbuatan iman jeng takwana tapi sanajan Sarwadina kehidupan sap mah di beda-beda beda-beda jeok tinggal apaku jelemah didakenana tukang macu yang direktur mal bisa diumarin yang di kantor tetapi beda malahku beda-beda nah zaman ayo nama nepi kayaka beda antara pukus jepae beda hari pukus mahjelemah pangkat pejabat orang penting anu penggar pukus anu jajak makaga mobil ngapri dikawawal maka sirinenda pukus up mipa so tempo ya ka anungan makam Opatan barerobro beda pa ye masih manding di daerah pebos macan ayah di Jakarta Ma Kang Ibinggo goddeg yo di Jakartaama kuburan ge kuburan wis di kelas-kelas kuburan aya kelas siji ayat kelas 2 barisarua di ruang dantes suukan badai di kelas siji Bapak dikurap keun ngagali narada jero Amat ayaah biaya di kelas diruai manga tapi sukuna nolol pante Quran ciptauran di kuburan Jelemah Tek merancung ce bungku sepatok kencimun <laughs> <laughs> <laughs> ayanya operatornlemah Sarwa di mana lamun ayanya Sarwa di Jaro masjidsokjaro masjid Majelemata TKwa Ustad jeung Kobo ngareneng di masjid menang tukang macu jeung direktur ngarenekah menang diijazah SD datang sokoe dis saep Do Ana Kapanerianwe di tukang tadi di masjid Da ngaenge peraturan di masjid punnyau SD kapalker <laughs> di masjid mana likir salat berjamaah dipimpin kuhii Imam Imam ruku ruku Imam sujudsujud sadnya kompak dipaun holik sang pencipta paduliting Imam biasa SD ditukang doktorran naskabBh itu urusan mungkin Imam ruku kela SD doktoranwak eh, bisa tinggalken bulan puasaeta bulan puasa peraturan Nasarwa waktu na Imya Imya Keh rek tukang macu rek direktur eureun bukana magrib magrib sarerea dah henteu sugan bapa geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoran geus ha ah, teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teu acan buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh gitu dantesukan Bapak Gening jam tilu sites tuang apa doktorran bisa At karunnya SD jam 10 peting peperunkingan bukauh tuh naon ibu atuh gitu mata man perantara he tukgang macu He Bapak direktur hekoboydan Lu Bapak Ustad ayaah paminta langsung uti astajibkum gerama rentaka kami kami pasti ngambulkan eta janji Allah carana lain gelar boleh di makam mahtakokak bisi musrik ayaus was was penta ku sabar jeng salattah benerma dang tengah puting tahajud beres tahajud kok doa bisa Arab kuba sunnah Allah mengato hayang nawan hayang bunghar hayang naik pangkat hayang ter jodoh hayang itu hayang hayang rezeki malah hayang rezeki si meana gara-daerah are daerah Umaha rezeki salatsok ingat-ingat ta zeki warjudni warjuni itu bari salat warjuni yang wa wasunal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema ayeuna ya mah belegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diaran tep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung ancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pa adik-adik si Ibing umur enak 62 tahun lamun dek ini keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat lobat teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal ah tepercaya? percaya komo tukang pelet tepercaya pisan aing mah tukang pelet tukang pelet pamajikan tukang pelet juga gegetu. Tuh, tepercaya? balik WBB Jaka indung ma abdi badekat itu di ditu seur jurik seur teluh ganggaung warjit cek indung jung sing salamat alhamdulillah genep puluh dua tahun umur wallahi can ngajaran di letak jurik ting pahit merun tapi saksian kisararea wani jurik ngeletak si ibing demi Allah diletak letak leisya sok jurik letak ku sia aing malam salasa sia diletak ku aing malam minggu ciriat malam minggu majuri gesengit arek tu era kumaha ada mentar jeki mak ngeus unga sholat ge sok ingat-ingaten be di terzeki warjuni warjukni itu bari salat warjukni pantai penggen terzeki warjukni nganku lantaran tenngerti be salat meniri Gusti rezeki tadi tadistadjar asal apa cang beon warju lamun koge mana salat gespees tibatan bullar gode di makam-makm Karamat ayayan luwih alus wawaal Inana biwalihilatkuhu Mangka kakolot maraneh utama na Ka inndung lairung Bapak jelemah nama Ballegu dukun didatangan makam Karamat didatangan Ari Inung dirang tep Dora Ka Kajenting cekmah Mulia Dorakati Inung ancureta jelemahnya sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye ya, bu pak adik-adik si ibing umur ayeuna 62 taun lamun dek init keluar kota keluar jawa keluar negeri ka tempat sangat loba teluh ganggaung werjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal ah teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet tukang pelet pamajikan tukang pelet jiga gegetuk itu Hai salat-shot salat salat salat salat salat lain kekuburan shat-shot salat salat salat kernutcan salat tapi saya yakin anu hadir di diamah KBG sok salat make meren bisa aya hiji menung Incan tapidah yakinlah so salatmermahker cadaangan nti ye masalah lakulin mau ditanyaakawab kamit jelas tegas tidak ada tawar menawar kajjaikan pengajat hapeting manggil terkenal ke luar negeri percuma salataka tanya kaj mana salat salat salat salat salat salat salat salat salat salat aduh pak Bu lamun urang tara salat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat di dunya ge geus karasa lain cek batur baheula basa si ibing pertama kali pisan reka Mekah puntennya abi koboy tapi haji basa pertama kali pisan kang ibing reka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lembur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna mimitina mah teu percaya Bu maklum koboy sumuhun-sumuhun tanah hate menyengsirikeun tapi 8 kali simkuring ke Mekah 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh masyaallah 100% saya percaya teu bisa dianggap peureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah ya Allah ya Rabbi saya Kang Ibing pernah ngalaman yakaksiian ningali kejadian anehnutkala saya di Mekkah pernahnyashian aya jamaah Haji anggota klotor Kang Ibingeta jamaah Sargu malah Bu di Mekkah lamun maneh 6 manidak saat pasti tapi mau dipakai kubatur ngatorgedor guru saya saat omong dipanggilwasan inget-ing Ka boga dosa naon di lemur anwayah hubungan anakngkuk Pak hmm, rumah saya akan tak nyawakit kebo malah aya jama haji aneh Bu barang buska kota Mekkah linggung inget di kal Kidul lengan dengan kikiannya juga nughitung duit barang di pepai-paapai teh cena di lempuna sok racun nga renten rentntenliklerasan wila tukang rentnten en Wa malah tahun salapan opat mah si Ibi ngalaman kejadian aneh tak jelemana hirup ke salapan obat saya ingat haji Haji Akbar ayaah peristiwa mina yang Quran salapan obat makang Ibing di Mekkah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peting tengah peting subuh pegaweian seibing di Mekkah ngantur ngantur awewek anu sasabeta Haji loba kasih I De kasihtur a malah mang sama aya urang Libanon Aduh gelis nabu maja kais di sana begitu kapangi mainan an baririk kam ibing balik balik sibing sasap sampai sap timbu batu sisi jalan gupuk inget- inget ya Allah naon atau dosa hm, kita tadi ke habitat bintang film lamun syucing film pegawe sibing ngantur ngantur awe gelistahti harita saya kapok de ngantur-ngantur awe anuskolos bahasa pertama kali Ka Makkahmahgeng dianmah beda diurang diuma namun dicekellanjanggot diceklalan sirahkolot apa diurang men sopan sodakon namun detail bujur di tempat bujur lalaki kasih singgung jadi mulai dicelanjangotmah sirahon saya akan iwi penaasaran nyobaan bener lanjut askar askarte polisindirang sejangna dikerbo salaamualaikum Waalaikumlamtahang sama Tengahe Harpun masjidjin ditan topos u-orang jongkung kude jamna ngama ah, panasaran sakjangna salaamualaikum pasar baru <laughs> Band <laughs> orang Arab ngomong pasar baruung sok salat salat salat salat salat salat salat salat pengan Rasulullah didik salat mah tim mimmiti budak umur 7h tahun